Sot do flasim me lejen e Allahut të madhëruar për, te, për tre emra të Zotit tonë, Allahu subhanahu wa ta'ala, për tre emra të cilët po t'i njohë njeriu, bëhen njohja e tyre një prej shkaqeve kryesore për shpëtimin e njeriut, nga tmerret e mëdha të ditës gjykimit. Bëhen shkaktar që njeriu të fitojë lumturinë e përhershme tek Allahu subhanahu wa taala. Bëhet shkaktar që njeriu të fitojë lumturinë e të dy botëve. Duke njohur këto emra dhe duke i zbatuar ato që thonë këto emra. Këto emra janë emrat e Allahut subhanahu wa taala, El-Hasibu wal-Hasibu wad-Dayyan. Këto janë tre emra madhështorë, të cilët kur t'i kur t'i kujtojë besimtari duhet t'i lotojnë sytë, duhet t'i dridhet zemra, duhet të përkujtojë madhështinë e asaj dite që i pret gjithë njerëzit. Sepse emri Allahu subhanahu wa taala al-Hasib wal-Hasib Vjen nga vjen në gjuhën arabe nga fjala hasibe yahsibu hisaban, që do të thotë llogari. Ta marrësh një person në llogari, t'i kërkosh llogari. Edhe prej prej kësaj folje kanë ardhur këto dy emra të Allahut subhanahu wa taala. Kanë edhe disa kuptime të tjera që kanë treguar dijetarët. Si për shembull një prej kuptimeve është Se dijetarët thonë që El Hasibu do të thotë ai që u mjafton besimtarëve. Mirëpo ne do flasim për këtë kuptim në një emër tjetër kur të flasim për emrin Allahu subhanahu wa taala El Kafi. Prandaj sot kemi vendosur për të folur me lejen e Allahut të madhëruar për kuptimin e parë të këtyre emrave që ka të bëjë me llogarinë e njerëzve ditën e gjykimit përpara Allahut subhanahu wa taala. El Hasibu wal Hasib. Prandaj kanë thënë dijetarët që në gjuhën arabe fjala hasibe yahsibu hisaban do të thotë të marrësh diçka në llogari. Edhe quhet el hasib, ai që të merr në llogari ose hasib, që është forma e ekzagjerimit, hasib është forma e ekzagjerimit që tregon se kjo lloj llogarie është llogari është prej atij personi që të merr në llogari për çdo gjë të të imët të vogël dhe të madhe. përgjatë mësimit. Ndërsa emri tjetër ed-Dejjan. Ky është një emër i Allahut subhanahu wa taala i cili është treguar në argumentet e Sunetit Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është përmendur në Kur'an. Edhe kuptimi i këtij vjen nga fjala ad-din, që në gjuhën arabe do të thotë shpërblime dhe llogari. Prandaj dhe thotë Allahu i madhëruar edhe përmban kuptimin e kësaj fjale që do të thotë llogari edhe shpërblim në bazë të punëve që bën njeriu. Prandaj Allahu subhanahu wa taala subhanahu wa taala quhet ad-dayyan. Argumentet për këto emra i kemi si vijon për emrin e Allahu subhanahu wa taala al-hasib. Edhe nëse është kjo kjo gjë që kërkohet e mira apo e keqe, qoftë edhe një një thërmi e vogël ne do ta sjellim atë ditën e gjykimit dhe ne mjaftojmë si llogaritës të krijesave. Ndërsa emri Allahu subhanahu wa taala al-Hasib na është treguar në Kur'an 3 herë. Ajeti i parë është në surën Nisa 86 që thot Allahu subhanahu wa taala inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Allahu subhanahu wa taala Po dhe kur ju t'ua jepni pasuritë e tyre jetimëve që i keni rritur ju vet, kur t'ua jepni atyre pasuritë e tyre, atëherë merrni dëshmitar disa njerëz që të dëshmojnë që ju ua keni dhënë pasurinë të plotë atyre dhe mjafton Allahu si llogaritës ndaj veprave tuaja që bëni, sidomos ndaj kësaj vepre që ka ka lidhje me jetimët. Ndërsa emri Allahu subhanahu wa taala Dayyan na është treguar në një hadith, të cilin e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij me zinxhir të saktë transmetimi nga Jabir radhiyallahu anhu, edhe është ai hadithi që përmendëm në radhën e kaluar, që Jabiri udhëtoi një muaj rresht, një muaj për të shkuar tek Abdullah ibn Unais, i cili jetonte në Sham, për të dëgjuar hadithin që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam Që thot profeti sallallahu alajhi wasallam do ringjallen njerëzit në ditën e gjykimit ose thot kri një robri do do ringjallen ditën e gjykimit janë dy transmetime të zhveshur, të zbathur, të pabërë synet. Edhe thot dhe i thrret ata sunduesi, i thot i thrret Allahu subhanahu wa taala dhe thot Unë jam sunduesi, unë jam dejani, ana al malik, ana ad dejan. Ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, unë jam sunduesi, unë jam llogaritsi dhe shpërblyesi i krijesave. E dëgjojnë atë të gjithë, sikur me e pasur afër vetes tyre, atë zë. Edhe e pyesin sahabët dhe i thonë dërguar i Allahut, si do jetë atë ditë marrja e hakut, ngaqë nuk ka më, nuk ka më dëmshpërblime me me me godit ose me diçka tjetër. I thotë dëmshpërblimi do jetë atë ditë me vepra të mira dhe me vepra të këqija, me savapet dhe me gjunahet. E thotë profeti alejhi selam, saqë edhe shpullën që ka gjuajtur njeriu do llogaritet për të ditën e gjykimit edhe do marrë atë që meriton. Thonë dijetarët e tefsirit lexoje librin e punëve të tua, edhe ai e lexon atë edhe edhe pse mbase në dynja ka qenë prej njerëzve që nuk dinë të lexojnë. Dhe mjafton ti si llogaritës ndaj veprës vetes tënde për punët e tua të këqija që ke bërë ose të mira? Gjithashtu El Hasib vjen në kuptimin që Allah subhanahu wa taala I di të gjitha krijesat, format e tyre, numrin e tyre, sasinë e tyre. Çdo gjë që përmbajnë ato. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala di punët e punët e krijesave, i ka të shkruar ato të gjitha, i shkruajnë ato melaiket sikurse i ka shkruar dhe përpara se t'i t'i krijojë ato dhe përpara se të ekzistojnë krijesat në Lauhi Mahfuz. E të gjitha këto janë në dijen e Allahut subhanahu wa taala dhe janë të shkruajtura edhe hyn tek emri i Allahut subhanahu wa taala al-Hasib, sepse i ka llogaritur të gjitha. Edhe Allahu i madhëruar është ai gjithashtu që i llogarit krijesat ditën kur të dalin dëshmitarët. I llogarit krijesat për punët e tyre të mira dhe për të këqijat. Edhe kjo llogari do ndodhi patjetër, edhe nuk e nuk e preokupon një llogari që i bën kri, kri një krijesë, një llogari që i bën një krijesë tjetër. Por Allahu i Madhëruar i merr në llogari të gjithë përnjëherësh, edhe i flet çdokujt në vete, siç është transmetuar në hadithe të sakta që Allahu subhanahu wa taala e afron besimtarin dhe i flet atij edhe e qorton për gjynahet që ka bërë. Dhe kjo ndodh në në të njëjtën kohë me gjithë besimtarët me çdokënd në vete. Dhe kjo është nga madhështia e Allahut subhanahu wa taala. edhe shpërblyesi i asaj dite madhështore, dite të veçantë për gjithë krijesat. Nuk humbet prej, prej punëve të, të, të krijesave të tij asgjë, por i shpërblen ata që bëjnë mirë me të mirë dhe ata që që, shpër, që bëjnë keq me të keqen e tyre që kanë vepruar. Çfarë përfitojmë prej këtyre emrave? Argumentet e Kuranit dhe Sunetit, të cilat kanë folur për kuptimin e këtyre emrave, për ato cilësi që përmbajnë këto emra, janë të shumta. Edhe prej këtyre ajeteve kemi një ajet kuranor, i cili është një ajet madhështor, të cilin pak pak pak njerëz mund të jenë ata që nuk e dinë dhe nuk e kanë mësuar atë përmendësh sepse është në një sure të vogël, një sure të vogël. Në suren Zelzele, thotë Allahu subhanahu wa taala fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kush vepron qoftë dhe një thërrmijë pune të vogël, ai ka për ta parë atë dhe kush vepron qoftë dhe një thërrmijë pune të, të vogël të mirë ose të keqe do ta shikojë atë. Prandaj transmetohet nga Shabi, edhe kjo kjo ndodhi që po po tregojmë tashi tregon se sa i përgjithshëm është ky ajet që ka përfshirë të gjithë punët e robërve, transmetohet nga Imam Shabi se thotë Omer radhiyallahu anhu ishte në udhëtim një herë dhe takon një grup njerëzish udhëtarë që po vinin për në Mekë. Ndër ta ishte Abdullah ibn Mas'udi. edhe urdhron Omer radhiyallahu anhu një person që t'i thërrasë edhe i dhe i pyet nga jeni ju njerëz. Edhe përgjigjet Abdullahi ne kemi ne kemi ardhur nga një rrugë e largët, por përdori një ajet kuranor i cili të cilin e ka përdorur Allahu në suren Haxh për të treguar që besimtarët vijnë nga rrugë të largëta duke shkuar në haxh për në haxh. Edhe përdori këtë lloj fjale që ka përdorur Kurani. Edhe i tha, për ku jeni duke shkuar? Edhe iu përgjigj Abdullah ibn Mesudi, jemi duke shkuar për tek shtëpia antike, domethënë për te shtëpia, për te Qabja. Se fjala në arabisht el atiq, dhe prej kësaj kanë marrë ata sot që themi shqip antike, domethënë e vjetër, shumë e vjetër. Jemi duke shkuar për tek shtëpia antike, thotë, dhe shtëpia antike është përmendur është një fjalë që është përmendur në Kur'an, thotë shkojnë haxhinjtë nga rrugë të largëta për tek shtëpia antike për të vizituar Qaben. Edhe atëherë i tha shokëve, shokëve të vet Omer radhiyallahu anhu, ndër këta paska një person që qenka dijetar, që përdorka fjalë të Kuranit dhe na u përgjigjet. Tregon që një njeri që njihka Kuranin shumë mirë. Edhe atëherë i thotë një personi pyeti ata njerëz, thuaj, kush është ajeti më i madh i Kuranit? Edhe përgjigjet Abdullah ibn Mesudi është ajeti Kursi, edhe thotë ajetin Kursi nga fillimi në fund. Pastaj e pyet Dhe kjo është ajo që na intereson. E pyet Omeri, pyete pyeti ata njerëz, kush është ajeti më përfshirës në Kur'an, që ka përfshirë, nuk ka lënë gjë pa përfshirë. Dhe i thotë Abdullah ibn Mas'udi, është ajeti që thotë Allahu subhanahu wa taala, "Fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." Kush vepron një thërmi punë të mirë do ta shikojë atë, dhe kush vepron një thërmi punë të keqe do ta shikojë atë. Ky është ajeti më përfshirës në Kur'an, i cili nuk ka lënë gjë pa përfshirë të gjitha punët e robërve, qoftë ato që janë sa thërrmi e vogla të mira ose të këqija, do t'i shikojë robi ditën e gjykimit përpara Allahut subhanehu ue teala. Transmetohet nga Ibrahim et-Tejmi se ka thënë shkonte ndonjë person tek një një prej dijetarëve që quhet ishte prej nxënësve të Abdullah ibn Mesudit, që quhet Al Harith ibn Suwaid. Edhe e shante atë. Mund shkonte 1 2 3 edhe e shanin, ai nuk fliste fare. Vetëm se kur mbaronte ai atë që kishte për të thënë i thoshte fa men ya'mal mithqala dharratin khayra yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharra yara. Vetëm këtë i thoshte dhe heshtte. për të treguar se çfarë e pret njeriun për çdo fjalë që nxjerr nga goja e tij. Për të treguar se çfarë sa rëndësi të madhe ka ajo që nxjerr njeriu nga goja e tij. Edhe po të dëshironin të flisnim se si kanë qenë të parët tanë në lidhje me ruajtjen e gjuhës, ngaqë ata e njihnin se çdo thot llogari do të dëgjonim çudira. Dhe një prej çudirave është një prej selefëve thotë Kam 30 vjet, 30 vjet, nuk janë 30 orë, as 30 ditë, as 30 muaj, po janë 30 vjet. A kupton ç'do 30 vjet apo jo? Ja? Thot nuk kam thënë një fjalë thotë që prej 30 vjetësh që të kem nevojë të pendohem pse kam thënë. Allah, edhe më kjo është me të vërtet. Kjo është me të vërtet subhanallahu një lloj vendosmërie shumë e madhe në Allahun e Madhëruar. që e ka bërë këtë njeri ta llogarisi fjalën para se ta nxjerr ta peshojë me peshorën e të vërtetës. A vlen me thënë a s'vlen me thënë. E gjithë kjo vetëm sepse ata e dinin se do të japin llogari përpara Allahut subhanuhu te ala e kuptonin që çdo gjë shkruhet tek Allahu i madhëruar. Çdo e mirë, çdo e keqe, ka dy melekë që shkruajnë. Gjithashtu transmetohet nga Ibrahim et-Tejmi se ka thënë, thot kam kam arritur të takoj 60 veta ose rreth 60 veta nga nxënësit e Abdullah ibn Mas'udit në këtë xhami të vogël thot. Në këtë xhami dhe më i vogli i tyre ishte El Harith ibn Suwaid, ky personi që përmendëm më sipër. Më i vogli i tyre në mosh ishte Harith ibn Suwaid. Thot e dëgjova thot duke lexuar Idha zulzilat al ardu zilzalaha. Derisa kur arriti tek ajeti kuranor që thotë fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, filloi të qante. Filloi të qante. Edhe po thoshim me të vërtetë kjo llogari është llogari shumë e fortë. Është llogari shumë, shumë e madhe. Është një llogari shumë e vështirë. Gjithashtu transmetohet se Harith ibn Sa'id, ky është person tjetër, kurse ai ishte Harith ibn Suwaid, ky është Harith ibn Sa'id, tregon thot ishim ulur tek Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar ishte një një prej selefëve, i cili ai ka qenë një prej njerëzve të devotshëm, kështu e llogarisim ne, tek Allahu e di, Allahu e di se si ka qenë si ka qenë ai në të vërtetë. Edhe thotë ishte një lexues në mes tyre po lexonte Kur'an, edhe lexoi surën Idha zulzilat al-ardu zilzalaha. Edhe filluan të gjithë ata që ishin prezentë duke duke u dridhur nga të qarët, nga tmerri që tregohet në atë sure. Edhe ky është problemi me se ne lexojmë atë sure, e rilexojmë atë me dhjetëra herë, edhe nuk ndikon tek ne asgjë sepse zemrat tona janë bërë gurë. Zemrat tona nga gjunafet tona të shumta janë bërë gur, ndërsa zemrat e tyre kanë qenë të buta, sepse ata i kishin zemrat e lidhura me Allahun subhanuhu teala. Shpresa e tyre për të jetuar gjatë ishte e shkurtuar. Ishte e shkurtuar sepse ata kishin dëgjuar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Abdullah ibn Omerit jeto në këtë dynja sikur i huaj, ose sikur i kalimtar. Prandaj dhe ata qanin, sepse kujtonin vdekjen, kujtonin ditën që do dilnin përpara Allahu subhanahu wa taala për dhënë llogari. Ata e dinin shumë mirë se ç'do të thotë që Allahu do t'i marrë njerëzit në llogari një më një për çdo të madhe dhe të vogël, prandaj qanin. Dersa thot kur arriti tek tek ajeti që thot femen ya'mal mithqala dharratin khayra yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharra yara Malik ibn Dinari thot qau ai shumë sa i ra të fikët. Edhe e morën e morën e morën në krah dhe e çuan në shtëpi. Thot Allahu subhanahu wa taala, ky është një ajet tjetër që tregon madhështinë e asaj dite dhe llogarisë së asaj dite. Nuk ka atë ditë rushfete. Nuk mund të shpëtosh nga dënimi i Allahut duke duke paguar rushfete. Nuk mund të shpëtosh dot atë ditë sepse mund të kesh miq të afërt. Atë ditë të shpëton vetëm puna e mirë. Do të vërë Allahu al-mawazin al-qistal yawm al-qiyamah. Fala tudhlamu nafsun shay'a, askujt nuk i bëhet padrejtësi. Askujt, kur thotë Allahu subhanahu wa taala askujt, domethën as njerëzve që janë mosbesimtarë, as edhe kafshëve nuk u bëhet padrejtësi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Qoftë kjo lloj pune e vogël, sa një thërrmijë, sa një farë e vogël, ne do ta sjellim atë ditën e gjykimit përpara njeriut. Edhe ne mjaftojmë si llogaritës të drejtë thotë Allahu subhanahu wa taala. Transmeton Aisha radhiyallahu anha se një prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam u ul përpara profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha o i dërguar i Allahut, un kam disa skllevër. Mirëpo po ata thot më gënjejn, më tradhtojn, më kundërshtojn, më mashtrojn. Edhe un i rrah ata thot dhe i shaj. Atëherë thot si jam unë dhe a u kam hyrë, a u kam hyrë në hak atyre, u kam bërë padrejtësi apo jo? I thot profeti sallallahu alajhi wasallam, çdo çdo tradhti që kanë bërë ata ose mashtrim që kanë bërë ata u llogaritet atyre dhe çdo gënjeshtër që kanë bërë ata u llogaritet atyre. Gjithashtu edhe dënimi që u ke dhënë ti atyre të llogaritet ty. Edhe nëse dënimi jot është më i ulët se sa sa gjunahet që kanë bërë ata, atëherë kjo mirësi që ngelet, kjo mirë kjo, kjo pjesa tjetër që u ngel nga gjunahet e tyre është mirësi për ty. Edhe nëse edhe nëse dënimi jot është i barabartë me gjunahet që kanë bërë ata, atëherë nuk është as për ty as kundër teje. Edhe nëse dënimi jot thot, i thotë profeti sallallahu alajhi wasallam është më i madh se sa gjunahet që kanë bërë ata, atëherë ky dënim jot kthehet. Ky dënim që ke bërë ti atyre në dynja kthehet kundër teje edhe do japësh llogari për të ditën e gjykimit. Atëherë filloi të qajë sahabi përpara profetit sallallahu alajhi wasallam. prej prej kësaj gjëje madhështore që dëgjoj që duhet t'i dridhet zemra besimtarit në të vërtetë. I thotë i dërguar i Allahut. Filloi të qante i thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, "Ti do të çfarë ke qenë? A nuk e ke dëgjuar Allahu subhanahu wa taala që thotë në Kur'an, "Wa nadha'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah" dhe i lexoi këtë ajetin që përmendëm më sipër? A nuk e ke dëgjuar që Allahu subhanahu wa taala thotë që do vendosin peshoret e drejtësisë, askush nuk i bëhet padrejtësi ditën e gjykimit? Edhe i thotë ky sahabi profetit sallallahu alaihi wasallam Allahut Gjëja më e mirë që më duket mua është që unë t'i liroj këta robër prandaj dëshmo se këta robër janë të lirë për hir të Allahut subhanuhu teala. Transmeton Imam Ahmed dhe Tirmidhiu hadithi është i saktë. Një hadith tjetër madhështor i cili nxjerr në pah rëndësinë e asaj dite, madhështinë e asaj dite, tmerrin e asaj dite. Çfarë rëndësi duhet t'i japë besimtari asaj dite është ky hadith që transmetohet se profeti sallallahu alajhi wasallam dhe është hadith i saktë se profeti sallallahu alajhi wasallam thotë do gjykojë Allahu subhanahu wa taala ndërmjet krijesave të tij, xhindëve dhe njerëzve dhe kafshëve, edhe kafshëve. Aq sa atë ditë, ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala do t'i japë hakun edhe deles, e cila nuk ka pasur brir dhe është goditur nga ajo dele që ka pasur brir, do t'i jepet e drejta asaj që s'ka pasur brir në dynja dhe është goditur nga ajo që ka pasur brir që t'i gjuajë e të bëhen baraz. Deri në këtë pikë do jetë shlyerja e padrejtësive që janë bërë që janë bërë në dynja deri te kafshët dhe pastaj kur të mbarojë çdo lloj padrejtësi që është bërë ndërmjet kafshëve, do t'u thotë Allahu subhanahu wa taala kafshëve kunu turaba, bëhuni dhe. Edhe në këto momente kur t'i shikojnë mosbesimtarët, kafshët kur të bëhen dhe do thonë ja lejtani kuntu turaba. Atë ditë do thonë mosbesimtarët, ah unë i mjeri sikur të isha bërë dhe unë dhe si kafshët. Kur të shikojnë se çfarë dënimi i ashpër do jetë kundrejt krijesave atë ditë. Transmeton, tregon Imam Imam Nawawi në shpjegimin e tij të imam të haditheve të Imam Muslimit, thotë, ky hadith është argument i saktë, argument i qartë dhe i saktë që tregon që dhe dhe kafshët do ringjallen ditën e gjykimit. Do ringjallen kafshët ditën e gjykimit dhe do do dalin përpara Allahut subhanahu wa taala edhe gjithashtu edhe krijesat të cilët Allahu Allahu u ka dhënë atyre detyrime në këtë dynja, që janë xhinët dhe njerëzit. Sikurse do ringjallen fëmijët, të çmendurit, edhe çdokush të cilit nuk ka nuk i ka arritur ftesa e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë gjë thotë Imam Nawawi, argumentet janë të qarta nga Kurani dhe Suneti. Prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa idhal wuhushu hushirat", atë ditë kur të ringjallen edhe kafshët e egra. Edhe tregon domethënë, vazhdon imam Neveviu duke shpjeguar këtë hadith, që tregon që shlyrja e të metave e gabimeve që është bërë, ose domethënë padrejtësive që është bërë ndërmjet kafshëve, nuk është sepse kafshët kanë qenë të detyruar dhe kanë pasur detyrimin në këtë, në këtë, në këtë botë, por vetëm që Allahu subhanahu wa taala që ta çojë drejtësinë në vend, që mos vuajë dikush dhe dikush tjetër të jetë të jetë ta kalojë këtë jetë pa vuajtje, prandaj Allahu subhanahu wa do do t'i japi hakun edhe kafshëve ditën e gjykimit. Prandaj thot një prej dijetarëve, kur kjo është gjendja e kafshëve ditën e gjykimit, të cilët nuk kanë pasur detyrim në dynja, nuk kanë pasur detyra për Allahu subhanahu wa taala, as nuk ka nuk ka zbritur Allahu atyre ligje. Kjo është gjendja e tyre ditën e gjykimit. po krijesat, po njerëzit, po xhindët, të cilëve Allahu ka dërguar profet, u ka sjellë atyre paralajmërues që të që të ruhen nga zjarri i xhehenemit. Kjo tregon me të vërtet madhështinë e asaj dite, edhe delikatesën që ka ajo ditë në llogaritjen e gjërave dhe më të imta. Transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam thot dhe ky është hadithi që e përmendëm më sipër që Allah subhanahu wa taala do t'u thotë krijesave unë jam llogaritësi, askujt nuk i takon që të hyjë në xhehenem pa marrë hakun e vet. Edhe askujt nuk i takon xhenet të hyjë në xhenet pa marrë hakun e vet. Edhe njerëzve do t'u jepet haku i tyre me anë të sevapeve dhe gjynaheve. Nëse një person Do marrë hakun prej dikujt, do marrë prej prej punëve të tij të mira. Dhe nëse nuk ka të mira, atëherë merren prej gjynaheve prej gjynaheve të këtij, që kërkon hakun e tij, edhe i hidhen tjetrit për përsipër. La shlyhet ky nga gjynahet dhe i hidhen atij tjetrit përsipër. E gjithë kjo vetëm për të vënë drejtësinë në vend që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë dhe këtë hadith e transmeton Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Gjëja e parë që do gjykohen për të njerëzit ditën e gjykimit është janë çështjet e gjakut. Gjëja e parë që do gjykohet për të njerëzit ditën e gjykimit janë çështjet e gjakut, sepse çështja e gjakut është e madhe. Çështja e gjakut është e madhe, prandaj dhe profeti sallallahu alejhi ue sellem thotë: Besimtari vazhdon të jetë në gjerësinë e mëshirës së Allahut përderisa ai nuk ka prekur gjakun që e ka ndaluar Allahu. Dhe kjo tregon që kur njeriu derdh gjakun që e ka ndaluar Allahu ta derdhi, ai nga gjerësia e mëshirës së Allahut ka hyrë në një ngushticë ku nuk e nxen as mëshira e Allahut subhanehu ue teala. Duke ditur që mëshira e Allahut është shumë e gjerë. Prandaj dhe gjëja e parë që do gjykohet ndërmjet njerëzve është gjaku. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Kemi një hadith tjetër nga profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Hurayth ibn Qabisa, thotë shkova në Medinë edhe takova Abu Hurairën radhiyallahu anhu dhe i thash, "Më trego një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam." Edhe më tha Abu Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë për të cilën do llogaritet njeriu ditën e gjykimit është namazi. Prej punëve të tij thotë, gjëja e parë që do llogaritet njeriu prej punëve të tij ditën e gjykimit është namazi. Edhe nëse namazi është në rregull, atëherë gjithë punët e tij janë në rregull. Dhe nëse namazi nuk është në rregull, është i mangët atëherë thot Allahu melajkeve, shikoni a ka robi im nafile për të plotësuar farzat e tij që i kanë lënë mangët dhe i plotësohet për tyre. Këto janë dy hadithe të cilat tregojnë dy gjëra që mbase duken në pamjen e parë që janë kontradiktore. Sepse në hadithin e parë thotë që gjëja e parë që do gjykohet mes njerëzve është gjaku, kurse në hadithin e dytë thotë që gjëja e parë që do gjykohet nga punët e njeriu është namazi. Mirëpo këto falënderimi i takon Allahut që nuk kanë kontradiktë ndërmjet tyre dhe nuk mund të ketë sepse fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam nuk ka kontradiktë në to, por kontradikta është në mendjet tona. Sepse hadithi i parë flet për gjykimin që do bëhet ndërmjet njerëzve me njëri tjetrin për hakun që kanë njerëzit ndaj njëri tjetrit. Kurse hadithi i dytë flet për llogarinë që do do do ketë do ketë njeriu për punët e veta që ka bërë, detyrat që ka bërë kundrejt Allahut dhe dhe gjynahet në të cilat ka rënë kundrejt Allahut subhanahu wa taala. Këtë gjë e ka treguar Ibn Hajar al-Asqalani në librin e vet Fathul Bari. Gjithashtu tregon Ibn Hajar al-Asqalani një lloj dobie të veçantë të lezetshme në lidhje me një hadith të Profetit sallallahu alaihi wasallam që ka lidhje me ato dy hadithe që përmendëm, është hadithi i Ibn Abbasit radhiyallahu anhu që thotë se Profeti sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë dy varreve. Edhe tha, këta dy po dënohen tani, edhe nuk dënohen për diçka të madhe, por dënohen për dënohen për diçka të thjeshtë. Njëri prej tyre thotë nuk pastronte, nuk pastrohej nga urina, kurse tjetri thoshte merrej me nemime dhe nemime quhet që ti t'i marrësh fjalët nga një person t'i transmetosh diku tjetër, diku tjetër, e t'i marrësh të dytit t'ia transmetosh të parit për të futur ndërmjet tyre përçarje. Dhe kjo lloj gjëje çon njerëz deri në vrasje. Deri në vrasje. Prandaj thotë Ibn Hajar Ibn Hajar al-Asqalani që një prej dijetarëve ka treguar një dobi të lezetshme në lidhje me këtë hadithin që përmendëm tani, thotë Barzahu, jeta është jeta e varrit, është parathënia e asaj që ndodhet në ahiret, domethënë ditën e gjykimit, është parathënia. Edhe siç e thamë, gjëja e parë që do gjykohen njerëzit ditën e gjykimit kush është? Është gjaku, është edhe namazi. Edhe thotë, aty ku është parathënia që është dënimi i varrit, njerëzit njerëzit do gjykohen për dy gjëra që janë parathënia e këtyre dyjave që do gjykohen njerëzit për to ditën e gjykimit. Prandaj thotë ai personi i cili nuk pastrohet, nuk ka se si ta kryejë namazin e plotë. Prandaj do dënohet në varr për, për mospastrimin e vet, do dënohet ditën e gjykimit për moskryerjen e namazit plotë dhe gjëja e parë që dënohet për ta. Sikurse ai person i cili merret me nemimen dhe transmeton fjalët mes njerëzve, ai është shkaktari kryesor që fut urrejtje mes njerëzve dhe çon që njerëzit të vriten me njëri-tjetrin, prandaj dënohet në varr për këtë gjë, dënohet ditën e gjykimit dhe është gjëja e parë për të cilën llogaritet ditën e gjykimit, për gjakun që ka derdhur, që është bërë shkaktar që të derdhet. Transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, këtë hadith e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, u thotë profeti sallallahu alaihi wasallam sahabeve, a e dini se kush është muflis? Muflis në gjuhën arabe do të thotë njeri që nuk ka pare, ka ngelur pa pare në xhep fare. U thotë, a e dini se kush është muflis? I thonë, o i dërguar i Allahut, "Muflis tek ne quhet ai person i cili nuk ka pare, nuk ka para, nuk ka as pasuri." Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, "Ndërsa muflis, njeri pa pasuri, njeri i varfër, tek umeti im është ai person i cili vjen ditën e gjykimit, ka agjëruar, ka falur namaz, ka dhënë zekat, mirëpo, ka ofenduar, ka ka cënuar nderin e këtij." ka akuzuar këtë tjetrin, i ka hëngër pasurinë këtij tjetrit pa të drejtë, edhe atëherë, sillet ditën e gjykimit ky person, edhe merr ky nga nga nga sevapet nga sevapet e tij, e ky tjetri nga sevapet e tij gjithashtu, e ky tjetri nga sevapet e tij, derisa kur mbarojnë gjithë sevapet, i hidhen gjynahet e këtyre këtij edhe hidhet në xhehenem. Ky quhet muflis. në umetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është muflis ai person që s'ka pare në xhep. Por muflis është ai i cili u hyn në hak njerëzve. Është ai i cili vjen ditën e gjykimit edhe ngelet pa asnjë sevap përpara Allahut subhanahu wa taala. Edhe merret dhe hidhet në xhehenem duke duke vuajtur edhe gjynahet e të tjerëve për shkak se ai ka qenë shkaktari i atyre gjynaheve vetë për veten e vet. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu hadithi i saktë. Transmetohet nga Ebu Burejde, nga Ibn Burejde, thot e transmeton nga babai i vet Burejde, thot kur erdhi Xhafer ibn Abi Talib nga Habesha, nga Habesheja, erdhi te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, "Më trego për gjën më të çuditshme që ke parë atje." Edhe i thot Xhafer radhiyallahu anhu e i dërguari i Allahut pash një grua që kishte vendosur në në kokën e saj një shportë ose një thes me ushqim, edhe kalon një kalorës edhe godet shportën me këmbë dhe i bie gjithë ushqimi për tokë. Edhe kjo gruaja mbledh ushqimin dhe i drejton sytë nga ai dhe i thotë i thot atij personit, o i mjeri ti, i thot o i mjeri ti, i thot, para asaj dite kur të vendosi sunduesi kursinë e vet, ditën e gjykimit, edhe të, edhe t'i marri, e ti marri hakun atij që i ka hy njerëzve n'hak, e t'ua japi atyre që u është marrë. Po i mjeri ti thotë, për atë ditë kur do të vendosi sunduesi kursinë e vet për të mbajtur drejtësinë mes njerëzve, e do t'i marrë hakun atyre që kanë marrë në këtë dynja, e t'ua japë atyre që u takon. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam qeshi si vërtetim për fjalën e asaj gruaje. Edhe me të vërtet, o vëllezër, kjo është një ditë të cilën duhet ta kemi parasysh gjithë. Duhet të përgatitemi për të, edhe duhet të ruhemi që mos i biem, mos i bëjmë padrejtësi askujt n'atë ditë, sepse padrejtësia n'atë ditë është errësirë. Është errësirë që nuk e nuk e mundson njeriu ta kalojë urën e siratit. Atë ditë kur njeriu ka nevojë më shumë se çdo ditë tjetër për të pasur dritë, padrejtësia atë ditë është errësirë. Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Padrejtësia është errësira ditën e gjykimit. Jo errësirë një, por shumë errësira ditën e gjykimit. Prandaj dhe nuk ia mundson Allahu subhanahu wa taala këtij personi që të ketë dritë dhe të kalojë urën e siratit. Ai personi i cili është besimtar i vërtetë dhe ka frikë Allahun subhanahu wa taala, duhet që kjo frikë ta çojë atë që të jetë njeri i sjellshëm, i edukuar, larg çdo padrejtësie, larg çdo mashtrimi, larg çdo tradhtie, larg çdo cilësie të keqe që nuk i takon besimtarit, larg larg marrjes së hakut të njerëzve. Transmetohet nga Omeri radhiyallahu anhu se ishte duke shkuar për në Mekë edhe në një pjesë natës ndaloi në një vend për t'u qetësuar. Kur kalon pranë tyre një bari, edhe i thot Omeri radhiyallahu anhu këtij bariu, "Ma shit mua një dele." I thot bariu, "Un jam skllav i një personi, nuk janë delet e mia." Edhe i thot Omeri për ta provuar, i thot, "Thuaj zotërisë tënd, e hëngri ujku delen." Edhe i, i përgjigjet bariu i thot, "Po Allahu ku është?" Kur dëgjon Omeri këtë fjalë zë të qajë. Fillon qaj se preket shumë domethënë që gjeti një person të tillë domethënë që e kupton domethënë që ka e ka një zot madhështor i cili do t'i marrë njerëzit në llogari, do t'i pyesë ata për çdo të vao vogël e të madhe, edhe shkon te zotëria e tij dhe e blen këtë skllav dhe e liron dhe i thotë Kjo fjalë që the të shpëtoi nga robërimi në këtë ditë, edhe unë shpresoj që të shpëtojë dhe ditën e gjykimit nga robërimi i zjarrit të xhehenemit. Transmetohet nga Hasan al-Basri se ka thënë ditën e gjykimit vjen një person dhe e kap, vijnë njerëzit dhe e kapin njëri tjetrin për rrobë dhe i thotë Ti thotë ke marrë një copë dhe nga kopshti im. Kapet dhe me gjëra më të vogla sepse do sevape. Në atë ditë që ka nevojë një më shumë se çdo çdo ditë për sevape. Kapet dhe kërkon edhe gjëra më të imta, do thotë ti ke marrë thotë prej rrobës time një fije thotë. Kurse ti do ti ke marrë prej prej kopshtit tim dhe një dhe një copë dhe të vogël thotë. Dhe kjo është ajo thotë që ua këputi zemrat njerëzve njerëzve që kishin frikë Allahun subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Kjo ishte ajo thotë që ua këputi zemrat njerëzve të devotshëm. Se kishin frikë se mos i pyes Allahu dhe për gjëra kaq të imta. Kurse ne nuk pyesim se do na pyes Allahu për gjëra të mëdha madhështore, prej të cilë, prej të cilave njeriu po t'i veprojë ato shkatërrohet. Transmetohet Se Abdullah ibn Wahb, ka qenë një prej dietarëve të selefëve, kishte shkruar një libër me titullin Ahwalu Yawm al-Qiyamah, tmerret e ditës së gjykimit. E shkruajti këtë libër me dorën e vet, dhe ky libër domethënë ideja e këtij libri është ky libër përmban hadithe nga profeti sallallahu alajhi wasallam që i ka transmetuar ky me zinxhirin e vet të transmetimit deri te profeti sallallahu alajhi wasallam Mirëpo, mbasi e shkruajti u jep nxënësve të vet që ta lexonin, ta lexonin përpara këtij që ta merrnin me zinxhir transmetimin e këtij profesor. Edhe e lexuan nxënësit e tij thotë dhe ky filloi të qaj, qaj, qaj, qaj me të madhe, nga që u ndikua shumë prej asaj që e lexonin të tjerët, derisa thotë nuk na foli më dhe që që prej atij momenti nuk na foli më dhe dhe nuk jetoi më vetëm se disa ditë vdiq. Këta vëllezër ishin njerëz që kishin zemrën të ndërtuar me besimin e Allahut subhanuhu teala. Ishin njerëz që e njihnin Allahun e madhëruar, e dinin se çfarë dite e madhështore i priste. Prandaj dhe Hasan al-Basri në momentet e fundit të jetës u tremb shumë. I thot djali i vet o babai im, Përse trembesh kaq shumë? A nuk je qenë ti që ke punuar gjithë ato punë të mira ke bërë, ke bërë? I thotë o djali im, nuk e di thot se si do dalë para Allahut, se kjo është një një vdekje e vetme dhe nuk e di se si do dalë. Po ne o vëllezër, ku do të jemi? Ku jemi ne momentalisht dhe ku duhet të jemi në të vërtetë? Prandaj o vëllezër gjithë këto argumente që përmendëm nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ato ajete kuranore duhet të na fusin në një lloj adhurimi të domosdoshëm për që që ka nevojë për të çdo besimtar dhe ky është adhur, adhurimi i kërkimit të llogarisë vetes, t'i kërkosh vetes tënde llogari. Ta pyesësh të ta pyesësh veten tënde çfarë bëre. Dhe kjo është një prej punëve të mira, të cilat njeriu i bën dhe kërkon prej saj shpërblim tek Allahu i madhëruar dhe afrim tek ai. Prandaj tregon Imam al-Mawardi që llogaritja e vetes do thotë që njeriu të shpalosi, të shfaqë, të të, të shfletosi natën ato punë që ka bërë ditën. dhe nëse i ka bërë të mira, t'i vazhdojë ato. Dhe nëse i ka bërë të këqija, ta kapë atë të keqe nëse ka mundësi të kapet, ose të largohet nga një, një keqësi e ngjashme me të nëse i ka një kuraj që ka një kuraj. Sepse Allahu i madhëruar na ka treguar në kuran që gjëja më madhështore, ose një nga gjërat më madhështore, për të cilat ka nevojë njeriu është pastrimi i vetes tij. Edhe ky pastrim nuk mund ta mund nuk mund të arrihet pa e llogaritur njeriu veten e tij. Pa e kontrolluar veten e tij se ku është dhe ku duhet të jetë. Dhe një prej ajeteve më madhështore që flasin për llogaritjen e vetes është ajeti që thotë Allahu subhanahu wa taala ya ayuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad O ju që keni besuar keni frikë Allahun dhe le të shikojë çdokush prej jush çfarë ka përgatitur për nesër. Çfarë ka përgatitur për ditën e nesërme që do dali përpara Allahu subhanahu wa taala për të dhënë llogari për çdo të vogël e të madhe që do të ka bërë. Pastaj thot wattaqullah. Domethën ki e frikë Allahun gjatë punës që bën përpara se ta llogaritësh veten tënde dhe ki e frikë Allahun dhe mbas llogaritjes vetes tënde. Se përse e bëre këtë? E bëre për hir të Allahut. Dhe mos jini si ata që e harruan Allahun dhe Allahu i bëri ata që të harrojnë vetet e tyre, të harrojnë ato që janë gjërat që janë të dobishme për vetet e tyre. Ulaika humul fasikun këta njerëz të prishur. Thot Ibn Kethiri, do të thotë Allahu i madhëruar me anë të këtij ajeti llogaritini vetet tuaja përpara se t'ju llogarisë Edhe shikoni çfarë keni rezervuar për vetet tuaja, çfarë punësh të mira keni rezervuar për vetet tuaja për ditën e llogarisë kur dilni përpara Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala na tregon në një ajet tjetër për mosbesimtarët të cilët nuk i llogarin nuk nuk i llogarisin vetet e tyre. Përkundrazi janë të shkujdesur, janë të harruar dhe nuk e dinë se çfarë i pret. Ngaqë nuk e besojnë ditën e ringjalljes, thot Allahu subhanahu wa taala, "U beda lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun." Dhe atyre iu shfaq tek Allahu i madhëruar ajo gjë që ata nuk e llogarisnin. Ata nuk e mendonin që do vinte një ditë dhe do t'i dënon dënonte Allahu subhanahu wa taala me xhehenem të përjetshëm, prandaj kur ta shikojnë atë do të tmerrohen. Transmetohet nga Ikrime, nga Muhammed ibn al-Munkadir, se në momentet e vdekjes Muhammed ibn al-Munkadir u tremb shumë. Edhe i than, pse të trembesh kaq shumë? I tha kam frikë një ajet kuranor, që thot Allahu subhanahu wa taala wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Thotë kam frikë këtë ajet që thot Allahu i madhëruar dhe atyre iu shfaq tek Allahu ajo që nuk e llogarisnin, kam frikë se do më shfaqet tek Allahu ajo që nuk e llogaris un. Un mund të mendoj se kam bërë punë mirë dhe mbase Allahu i madhëruar nuk ka pranuar asnjë punë mirë dhe mund të më dënojë. Prandaj transmetohet nga Abdullah ibn Umeri se dha sadaka një diçka dhe i thot djali vet O baba ta pranoftë Allahu i madhëruar. Edhe i thot o djali im sikur ta dija që Allahu ma ka pranuar këtë punë të mirë, nuk do kishte gjë më të dashur për mua se sa vdekja. Sepse Allahu i madhëruar ia pranon punët e mira atyre që janë të devotshëm dhe kjo tregon atëherë që unë jam i devotshëm. Ky është kuptimi i fjalës së tij. Transmeton Imam Tirmidhiu nga Shaddad ibn Aus se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë dhe ky është hadith i dobët dhe po e tregojmë sepse kuptimi i tij është i saktë, mirëpo si hadith, si transmetim nga profeti sallallahu alajhi wasallam nuk është i saktë. Se profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, por thamë është hadith i dobët, që njeriu i zgjuar është ai i cili llogarit veten e tij dhe punon për atë që do vijë pas vdekjes. Kurse kurse njeriu përtac është ai i cili ndjek dëshirat e vet edhe ëndërron që të arrijë tek Allahu atë që dëshiron. Kuptimi i hadithit është i saktë, por thamë si hadith nuk është nuk është i vërtet nuk është transmetuar nuk, nuk, nuk ka transmetim të dobët nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Transmetohet se Omer radhiyallahu anhu ka thënë Dhe kjo mbështet këtë idenë që po tregojmë që njeriu duhet të llogarisë veten e vet. Thot Omer radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Llogaritini vetet tuaja përpara se t'ju llogarisin. "Wa tazayyanu lil ardhi al akbar." Edhe zbukurohuni për ditën që do dilni përpara Allahu subhanahu wa taala. Wa inna ma yakhifu al-hisabu yawm al-qiyamati ala man hasaba nafsuhu fi ad-dunya. Thot ibn Omeri dhe llogaria ditën e gjykimit do të jetë e lehtë për ata që i llogarisin vetet e tyre në këtë dynja. Transmetohet nga Ubayd ibn Umair se thot do sillet ditën e gjykimit një person i cili është trup madh, i madh dhe do vendoset në peshore, thot nuk peshon tek Allahu i madhëruar as sa krahu i mushkonjës. Edhe më pas lexoi ajetin kuranor që thot fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, ata ditën e gjykimit nuk kanë asnjë peshë tek Allahu i madhëruar. Sepse ai ai njeri ka qenë njeri që nuk e vlerësonte atë ditë. Nuk përgatitej për atë ditë, nuk e llogariste veten e vet për të ndaluar nga të këqijat, nga të këqijat e kësaj jete për të fituar kënaqësinë e asaj dite dhe për t'u larguar nga llogaria e rëndë në atë ditë. Transmetohet nga Mahmun nga nga Maimun ibn Mahran se ka thënë njeriu nuk mund të jetë i devotshëm derisa ta llogarisë veten e vet siç e llogarit ortakun e tij në punën e tij. Gjithashtu Enes radhiyallahu anhu na tregon dhe thotë i thot tabiinëve dhe këto lloj fjalë ja thot djemve të sahabëve, fëmijëve të sahabëve që ishin njerëzit më të devotshëm pas sahabëve. Ua thot ju veproni disa punë që në sytë tuaj ato janë punë të lehta, të vogla, të imta. Ne i konsideronim ato në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam shkatërruese. Pa mendo pak se çfarë do të themi ne sot për ditën e sotme për gjunahet që bëjmë ne sot. Edhe Abdullah ibn Mesudi na e shpalos vërtetësinë e kësaj gjëje që tha Enes radhiyallahu anhu duke bërë dallimin ndërmjet besimtarit dhe mosbesimtarit dhe atij që është munafik dhe thot besimtari është ai i cili i shikon gjunahet e tij Si një person i cili është ulur rreth një mali dhe, dhe ka frikë se mos i bie mali përsipër. Ndërsa munafiku është ai person i cili i shikon gjunahet e tij si një mizë që ka ndaluar te hunda e tij dhe ja bëri kështu. Sepse ai nuk e llogarit ditën e gjykimit. Nuk e llogarit se çfarë llogarie të madhe do marrë tek Allahu i madhëruar dhe të rënd për atë ditë. Pra dijetarët thonë që llogaria ndahet në dy lloje. Llogaria e parë është përpara punës. Duhet ta llogarisë veten e vet njeriu përse e bën një punë. Kush është qëllimi i tij? A po e bën për të Allahu subhanahu wa taala apo jo? Dhe kjo është llogari përpara punës, pra na transmetohet se Hasan al-Basri thotë, Allahu e mëshiroftë një person i cili qëndron tek nijeti i tij dhe nëse është për Allahun, ai atë e vepron atë që kishte nijet dhe nëse nuk është për hir të tij, ai largohet prej saj. Transmetohet se një prej se, se një prej dietarëve i vajtën nxënësit në shtëpi dhe i thanë na trego hadith disa hadithe nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe u tha, prisni derisa të më vijë nijeti. I tha prisni derisa të më vijë nijeti. Sepse ishin njerëz që llogarisnin edhe nijetin e tyre kur e bënin, pse po e bënin? Që përpara punës. Ndërsa lloji i dytë i llogarisë është llogaria që bën njeriu vetes vet mas punëve që ka bërë. Nëse ka bërë punë të mira, e llogarit a i ka bërë siç duhet dhe nëse ka bërë punë të këqija, e llogarit veten e vet dhe qorton atë që të largohet prej tyre. Na ka treguar Ibn Qayyim el-Xheuzije, Allahu e mëshiroftë që llogaritja e vetes ka tre shtylla, të cilat të cilat duhet t'i ketë besimtari parasysh që të hyjë tek ata persona që e llogarisin veten e vet, nëse dëshiron që llogaria e tij të jetë e lehtë ditën e gjykimit për të. Edhe shtylla e parë e llogaritjes është që njeriu të bëjë krahasimin ndërmjet mirësive që i ka bërë Allahu i Madhëruar edhe ndërmjet gjynafeve të tij. bësh krahasimin se sa shumë mirësi të ka dhënë Allahu i madhëruar e sa shumë gjynafe bën ti. E duke parë dallimin ndërmjet këtyre dyjave, atëherë ke për ta kuptuar që po nuk të mëshiroi Allahu me mëshirën e tij je i shkatërruar. Ke për ta kuptuar që robi është rob, është i mangët dhe i plotë është vetëm Allahu i madhëruar. Dhe kjo gjë do të bëjë që ti t'i kthehesh vetëm atij, t'i lutesh vetëm atij që do të ruajë nga çdo e keqe, që do të ndihmojë për çdo të mirë. Shtylla e dytë është që ti të njohësh se kush janë detyrat e tua që ke ndaj Allahut subhanuhu te ala. Të njohësh se kush janë haramet që i ka bërë Allahu subhanuhu te ala haram që të largohesh prej tyre dhe kush janë detyrat që t'i ka bërë Allahu detyrë që ti t'i dish ato edhe t'i zbatosh ato. Edhe e treta është që ti ta dish se çdo punë të mirë që ti e ke bërë, edhe çdo punë të mirë të cilën prej të cilës ti je i kënaqur, ajo është kundër teje. Edhe çdo gjynaf për të cilin ti ke qortuar vëllanë tënd, ai do vijë te ty. Kjo do të thotë që nëse ti bën një punë të mirë, mos ji i kënaqur me atë që ke bërë, duke menduar se ke bërë diçka të madhe për Allahun e Madhëruar. Vetëm në këtë lloj forme ti mund të arrish ta llogaritësh veten tënde. Sepse njeriu i cili mendon se ka kryer një punë siç duhet, nuk e llogarit veten e tij sepse i duket që i duket vetja i plotë, por njeriu s'mund të jetë kurrë i plotë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot i thot profetit sallallahu alaihi wasallam e jo më neve. I thot wala tamnun tastakthir. Thot Rabi ibn Anas, një prej selefëve thot që quhet Rabi ibn Anas thot Mos u mburr me punën tënde përpara Zotit tënd duke menduar se se ke bërë shumë. Domethënë mos u mburr me punën tënde përpara Zotit tënd duke menduar se ke bërë shumë, sepse Allahu meriton akoma më shumë. Thot Hasan al-Basri, njeriu vazhdon të jetë në të mira përderisa ai ka një këshillues nga vetja e tij që e merr atë në llogari sa herë që ai bën gabime dhe e ka atë zakon gjithmonë. Gjithashtu thot Hasan al-Basri tregon në lidhje me ajetin që thot Allahu subhanahu wa taala wala uqsimu bin nafsi al-lawama që betohet Allahu në në shpirtin qortues thot besimtarin e gjen gjithmonë duke qortuar veten e tij çfarë desha prej kësaj fjale që thashë Çfarë desha prej kësaj buke që hangra? Çfarë desha prej këtij hapi që hodha? Thot Mejmun ibn Mahran, nuk mund të jetë njeriu i devotshëm derisa ta llogarisë veten e vet, siç e llogarit ortaku ortakun e tij. Edhe frytet e kësaj llogarie janë që njeriu me anë të llogaritjes vetes tij njeh njeh gabimet e tij, njeh të metat e tij, që të ketë mundësi t'i rregullojë përpara se të vijë ajo ditë që do llogaritesh dhe nuk të bën dobi llogaria. Por do marrësh atë që meriton. Prandaj thot Muhammed ibn Wasi, i cili ishte një person që i kishte njohur të metat e veta, thotë sikur të kishin gjynahet erë të keqe, nuk do m'afroheshte dot askush Nuk do m'afroheshte dot askush. Një prej dobive të llogaritjes vetes gjithashtu është që njeriu të përgatitet për ditën e gjykimit. Përgatitet për atë që e pret mas vdekjes. Të përgatitet për të dalë përpara Allahut, subhanahu wa ta'ala. Transmetohet se Fudejl ibn Ijadi takon një person, edhe e pyet, sa vjeç je? I thot personi 60. Kush e di që Allahu i madhëruar është Zoti i tij dhe ky është robi i Allahut, sepse thotë inna lillahi do thotë ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi, domethënë që ne jemi robërit e Allahut. Thot edhe kush e di që është robi i Allahut dhe se tek ai do të kthehet, atëherë ai duhet ta dijë që ai do të qëndrojë përpara Allahut. Edhe do të qëndrojë përpara Allahut dhe do pyetet. Edhe kush e di që do pyetet do të përgatitet për pyetjen përgjigje. Edhe i thot personi Fudhelit, po mirë, thot kush është zgjidhja? Çfarë të bëjmë thotë atëherë? I thot zgjidhja është e thjeshtë. I thot ky çfarë është? I thot rregulloje atë që të ka ngelur, që të të fali Allahu atë që ka ikur. Edhe së fundi një prej dobive të llogaritjes së vetes është që llogaritja e vetes të çon tek turpi prej Allahut subhanahu wa taala. Çon njeriun që të ketë turp prej Allahut të madhëruar. Edhe turpi prej Allahut të madhëruar është një prej cilësive të besimtarëve. Prandaj transmetohet për një prej selefëve që mund të jetë Abdullah ibn Mubarak ose Fudhel ibn Iyad ose dikush tjetër, që thot oh sa turp prej teje o Allah edhe pse mund të m'i falësh gjynahet kujton ditën kur do të dalë para Allahut do ta pyesë për gjynahet që ka bërë dhe i vjen turp prej Allahut për ato gjynahet që ka bërë dhe thot sa turp prej teje thot edhe pse edhe pse mund të më falësh Lus Allahun e madhëruar, na bëjë prej atyre personave që vlerësojnë atë ditë madhështore që llogarizin vetet e tyre dhe përfitojnë prej këshillave. Allahu shpëtoftë të gjithë. Keni pyetje? Mund të bësh pyetje brenda mësimit, nëse nuk ka brenda mësimit, atëherë jashtë mësimit. Urdhëra. A vlen të këshillohet prej njerëzve? Shiko. Nëse një person bën një bën një gabim me gojë ose me vepra, edhe ti e shikon atë, këshilloje. Këshilloje atë person. Ndërsa nëse ka kaluar një farë kohe dhe ti ke vënë re që ai është penduar prej asaj gjëje, atëherë nuk është e nevojshme më ta këshillosh, sepse dobia e këshillës është që njeriu të kthehet. Dhe përderisa e ka kuptuar vetë dhe është kthyer, nuk është e nevojshme t'ia kujtosh atë gjë. Urdhra. Po. Allah subhanahu wa taala ditën e gjykimit do ta marrë besimtarin më vete, çdo besimtar më vete do t'i flasë pa ndërmjetës, pa përkthyes. Çdokujt do ta afrojë dhe i thotë, "O robi im, a të kujtohet në filan ditë kur ke bërë filan gjynah? A të kujtohet filan ditë kur ke bërë filan gjuna?" Edhe të gjithë besimtarëve në të njëjtën kohë, dhe kjo është madhështia e Allahut subhanuhu teala, që nuk është nuk e preokupon asnjë gjë prej diçkaje tjetër. Prandaj do u flet besimtarëve të gjithë në një kohë, çdokujt atë që i takon atij. thuhet një milje mbi kokat e tyre, disa prej tyre do t'i mbulojë djersa deri në brez, disa deri në fyt, disa do t'i mbulojë fare djersa. Edhe ata persona të cilët do shpëtojnë prej tmerrit të asaj dite, e cila është 60, që e cila është 50000 vjet, janë vetëm besimtarët. Besimtarët e vërtetë, të cilët janë nën hijen e Allahut subhanuhu teala ditën e gjykimit, nën hijen e arshit të Allahut subhanuhu teala ditën e gjykimit. Si është që panë librin? 50.000 vjet që presin. 50.000 vjet që në momentin kur ata do ringjallen. Po ka ardhur libri, ka thënë se jo, nuk ka ardhur libri akoma. Po mbasi të kalojnë, mbasi të mbushen 50.000 vjet atëherë do fillojë llogaria, do marrin librat, do marrë çdokush atë që meriton, do peshohen gjërat, do shkojnë xhenet në xhenet. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam që ai person i cili nuk e jep zekatin e deleve ose të deveve do vijë ditën e gjykimit e do ta shkelin devet atë thot me këmbët e tyre, me thundrat e tyre thot, nga fillimi nga e para deri tek e fundit. Do ta shkelin me radhë në një ditë thot që është 50000 vjet e gjatë. Mbas asaj thot, mbas asaj do shikojë vendin e tij ku e ka për në xhenet ose për në xhehenem. Ajo është diçka edhe ditën e gjykimit është diçka tjetër pastaj. Sepse ka disa njerëz të cilët hyjnë në xhenet direkt. Ka disa njerëz të cilët vuajnë dënimin e zjarrit dhe zjarrit, dënimin e varrit dhe në në në në ditën e gjykimit nuk vuajnë asgjë. Ka disa njerëz që kanë gjynahe akoma dhe i vuajnë ditën e gjykimit ato gjynahe. Ka disa njerëz që nuk u shlyhen gjynahet akoma dhe hyjnë në xhehenem dhe u shlyhen gjynahet. Prandaj njeriu nuk e di. Mund ta di një person i cili i ka dhënë Allahu mirësi që në varr. E mund të ketë një farë shprese që mund të shpëtojë me gjithë tmerret e asaj dite, pastaj atë ditë ue tera kul-le ummetin xhathije. Thot, ku do të shikosh atë ditë të gjithë umetet të gjunjëzuar. Do vinë gjithë kafshët. egërsira, të gjitha. Do vinë krijesat kur të shikojnë xhehenemin do bien gjithë në gjunjë. E kupton domethënë nuk ka atë ditë domethënë sikur të jesh robi më i mirë kur shikon xhehenemin me sytë e tu. Kur profeti alejhi selam, i cili i ka premtuar Allahu që në xhenet, thotë nuk kam parë krijim më të shëmtuar se xhehenemi. Nuk kam parë thotë një gjë më të më të tmerrshme se xhehenemi. Kur të shikojë njeriu me sytë e vet, e harron fare apo se çfarë mirësish ka pas ka parë atje. Prandaj dhe profeti sallallahu thot që merret njeriu i cili ka pasur ka qenë njeriu më i lumtur të jetë, që ka ka ka shijuar kënaqësitë më të mëdha të kësaj dynjaje. Edhe do futet do zhytet vetëm një herë në xhehenem. E do nxirret prapë do i thuhet a ke parë mirësi në dynja? Thotë pasha Allahun nuk kam parë asnjë mirësi. Po është Allah në përëzim e zinë, të merë i mësë, të merë. Prandaj dhe Ebu Darda, radiallahu anhu, në momentet e vdekjes thoshte, o vëllezër, për një ditë si kjo përgatitem. Për një ditë si kjo përgatitem. Për të ratë. Shlyerjet e gjynaheve vëlla musliman bëhen në forma. Allahu i madhëruar ia fal gjynahet njeriut duke e mëshiruar atë kur pendohet njeriu, ose me mëshirën e tij që në dynja, kur njeriu bën punë të mira, ose ia shlyen ato duke i hedhur sprova ose smundje, ose ia shlyen ato në momentet e vdekjes, Ose nuk, nëse nuk i shlyen akoma se ka më shumë, ja shlyen ato në, duke dënuar në varr. Nëse nuk i shlyen akoma, ja shlyen ditën e gjykimit përpara Allahut subhanehu ue teala. Ditën e gjykimit. Edhe nëse nuk i shlyen akoma të hyjë në xhehenem derisa të pastrohet. Sepse xheneti është i mirë, është i pastër dhe në të hyjnë vetëm të pastrit. Domethënë që ai tregon gjendjen gjendjen e njerëzve. Domethënë kjo është gjendja e njerëzve, po a do do kenë të drejtë ata në këtë gjë që kanë kërkuar apo jo, po është diçka tjetër, i takon Allahut ky ky ky lloj gjykimi. Kupton? Mirëpo, domethënë, dhe është diçka që do të ndodhi, prandaj edhe njeriu ka frikë edhe për gjëra të vogla pse ka parë njeriu, i ka marrë njeriu pa drejtë. Do vi edhe gjë më vogël do ta kërkojë tjetri. Përpara Allahut nga tmerri i asaj dite dhe nga nevoja e madhe që kanë njerëzit atë ditë, qoftë për një sevap të vogël. Të gjitha të këqijat që ke bërë ti. Ja tregon Allahu subhanahu teala gjithë të këqijat, i tregon që ai ti ka që ia ka falur besimtarit ato që ia ka ia ka fal. Edhe ato që s'ia ka fal pastaj domethënë, nëse dëshiron ia fal atë ditë, më radh.